Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi sizlere Mektubat-ı Rabbani 1. 251. mektubun Ashab-ı Şiram hakkındaki bölümünü okuyacağım. Zira son günlerde Muaviye radıyallahu anh ve onunla beraber olup Hazreti Arif Efendimizle mücadele edenler hakkında Ashab-ı Kiram'ın şanına yakışmayan şekilde konuşanlar var. Daha de bunları biz alim, ehl sünnet bilirdik. Maalesef her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Diyalogçuluklar çıktı. Bir takım abdest meseleleri, kadınlarla alakalı tokalaşma, yan yana namaz kılma meseleleri, faiz meselelerinde, gazoz meselesinde, epey meselede hataları gördük. Şimdi daha büyük bir fecaat. Hz. Muaviye radıyallahu sevmiyormuş. Bakalım kimi sevmiyormuş. Onu sevmeyen ne olur? Ve alem bil ki bu mektup, mektubat İmam Rabbani, Müceddid Ehlüssani, Ahmetül Faruk Serhendi isimli Kudüs'e sırrı rahmetullahi aleyh hem Allah dostudur, hem müştehittir, hem müceddittir. İkinci binin müceddididir. Akaitte müştehittir ve birçok ilimlerde müdakkıktır. Ve alem bil ki enne sahaben nebiyyi aleyhissalatü vesselam bil ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı Küllühüm küberahu uzemahu. Hepsi büyüklerdir. Azametli, tazime, layık şahıslardır. Yenbeği en yüz kere küllehum bit tazimi. Hepsini tazimle, hürmetle zikretmek lazım. Ravel Hatib an Enes radıyallahu anh. Hatib, İmam Hatib Enes radıyallahu anh rivayet Kale, şöyle demiş Enes radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnallâh ihtareni. Allah Teala beni seçti. Vaktarali ashaben. Benim için ashab seçti. Arkadaşlar seçti. Vaktarali minhum eshaben. Onlar içinden benim için akrabalar seçti. Ve ensaren yardımcılar seçti. Femen hafazani fihim. Kim beni onlar içinde muhafaza ederse onlar hakkında muhafaza ederse hafazahullah. Allah onu muhafaza eder. Allah onu muhafaza etsin. Femen azani fihim. Kim onlar hakkında, onlar arasında bana eziyet ederse Azahullahu Allahu Teala da onlara eziyet eder. Allahu Teala da o kişiyi eziyet eder. Bak ben için asap seçti diyor. Arkadaşlar seçti yani ve eshar akrabalar. Muaviye radıyallahu kimdir? Efendimiz Aleyhisselam'ın kayınbiraderidir. Kız kardeşi Ümmü Habibe radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımıdır, annemizdir. Ebu Süfyan'ın kızıdır radıyallahu anh. E, bunlar ailece akrabadırlar. Ailece görüşürler. Bir gün Ümmü Habibe'nin yanına gittim. Diyor muhabirden rivayette. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılıyordu. Bir elbiseye bürünmüş namaz kılıyordu. Dedim ki kardeşime Efendimiz Aleyhisselam böyle tek elbisede mi kılıyor? Tek kumaşta mı kılıyor? Evet. Biraz önce o kumaşta beraberdik demek istedi yani. Üzerinde eziyet, herhangi bir necaset olmadığı için o elbiseye bürünerek namaz kılmış. E bunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde gördüm. Oraya girip çıkan bir insan. Efendimiz Aleyhisselam'a akraba olan bir insan. Ona eziyetinden kime ezetmiş olur? Aklımızı başımıza alalım. O aileye, ehl devamıdır onlar. Ashab-ı kiram da ehl beraberdir. Ehl beyti ashab-ı nasıl ayırıyorsun? Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu Sıddık'ı, Hazreti Osman'ı ehl nasıl ayırıyorsun? Bak hepsi zincirlemesiyle akrabadırlar. Üstelik Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlenmiştir. Bu da var. Neden? Akrabalık bağları kuvvetli olsun diye iyi düşünelim yani. iyi anlayalım. Hatta aşanların ne büyük fecaat işlediğini de anlamış olalım. Muhabereden 168 hadis-i şerif yapmıştır. Birçok dini mesele o hadis-i şeriflerle bize gelmiştir. Yani kıldığımız namazda bazı meselelerde dinlediğimiz ezanda onun hakkı var. Ezan okunca nasıl dinleyeceğiz? Ettehiyatü nasıl okuyacağız? Bunlarla alakalı rivayetler muhabereden geliyor. Ya dinin bir bir takım meselelerini o rivayet etmiş. Ve bunun rivayetlerini bütün e, hadis-i şerif kitapları, altı sahih kitap almış. Bazıları müttefakun aleyhtir. Dolayısıyla dil uzatanlar çok felaket bir duruma düşmüş oluyorlar. Çok kötü bir duruma düşmüş oluyorlar. Tez zamanda tövbe etmeleri lazım. Ashab-ı kiramdan, Efendimiz Aleyhisselam'dan Allah-u Teala'dan özür dileyerek, istiğfar ederek itikatlarını, anlayışlarını düzeltmesi lazım. Ve Tabarani an İbn Abbas radıyallahu anhuma en resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale men sebbe eshabi kim benim ashabıma söverse dil uzatırsa aleyhi lanetullahi Allah'ın laneti onun üzerine olsun vel melaketin meleklerin laneti üzerine olsun ve nas ecmain bütün insanların laneti onun üzerine olsun. İşte bu lanet bunların başına iniyor. Ve ruviye ve İbn Adi an Ayşe radıyallahu anha Ayşe validemizden rivayet kâle. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. İnne şirare ümmeti ümmetimin en şerlileri, en kötüleri, en adileri Cerauhum ala ashabi. Ashabım üzerine cüretli olanlardır. Ashabıma karşı cüretli olan, edepsiz olan, hakaret edenlerdir. Ve ma vaka beynuhum minel münazaat vel muharabat. Ashab-ı kiram arasında bir takım olaylar, harpler olmuş, çekişmeler olmuş. Bunlar yenbagi sarfuha ve hamluha ala mehamilin hasenetin. Bunları güzel bir yorumla yormak lazım. Güzel bir manayla manalandırmak lazım. Ve ibaduhum anil heva ve taassup. Ve ashab-ı kiramı taassup, ırkçılık, hemşericilik, tarafkirlik duygusundan ve heva, nefsani arzular duygusundan uzak tutmak lazım. Feyne tilke muhalefati çünkü, çünkü bu muhalefetler, bu itilaflar, bu tartışmalar kânet mebniyeten alel iştihadi ve tevil. İştihat ve tevil üzere dayanıyordu. İştihatları var. Onlar iştihat durumuna ulaşmış seçilmiş insanlardır. La alel heva vel heves. Heva ve heves arzu ve keyfe değil. İştihadi bir meseleydi. Kema enne cumhur ehli sünnet ala zalike ersin ulemasının ekserisi bu görüştedir. Yani diyorlar ehli uleması ve ersin akal kitapları ashab-ı kiramın tartışmalarında iştihat hatası olmuştur. Yani Hazreti Efendimiz'in iştihat haklıydı. Karşısındakilerin iştihadı hatalıydı. İştihadi bir hatadır. İştihattan dolayı hiçbir müşteri lehmedilemez. Velakin yenbe en yuleme enne muhali fil imam Ali radıyallahu anh. Bilmek lazım ki Hazreti Efendimiz'e muhalif olanlar kâne alel hatayı hatadaydılar. Ve kânel hakku fi canibihi hak Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydı. Velakin lemma kâne hazel hatav hataen iştihadiyen fakat bu hata iştihadi bir hata olunca kâne sahibi ba'den anil melameti. Dolayısıyla iştihatta hata yapan zata levmetmek olmaz. Levmden dil uzatmaktan uzaktır. Merfu'an anuhul muhafazetu ve muhafaza sorumlulmak ahiretten mesul olmak durumu ondan kalkar. Kema nakale şarehül mevakıf anil amedi. İmam Amedi'den Şahül Masnındır. Onun şerh edenleri Nevakıf Şerhi. Bu da kalp kitabıdır. O ondan böyle nakledilmiştir. Evet. Enne vakadel cemel ve sıfin ne diyor bakalım? Cemel ve sıfin vakaları kânet alel, ala veçil iştihadi. İştihat yol üzereydi. İştihadi bir şekilde olmuştu. Esra şey Ebu Şükür Es-Salimi şey Ebu Şükür Salimi Fit fittemhid Fit kitabında açıklamış ki en ehl sünnet vel cemaat ehl sünnet ve cemaat uleması. Zahibine ila enne muhabbete ma taifetim mine sahabeti e, Hazreti Muaviye ve beraberinde onun bir takım, bir takım ashab-ı kiram ellezine kânu mâhu onu beraber bulmuşlardı. Kânu alâl hata. Hata üzeridiler. Yani hata uhum iştihadiyen. Onlar hatası iştihad ediler. Çünkü orada binlerce ashab vardı. Kardeşşey İbn Hacer Fis sabaik, İbn Hacer Askalani Savaik'in eserinde enne münazaaten muaviyete muaviyet çekişmesiyle Ali radıyallahu anh'ıma Hazar Efendimiz'den ile olan çekişmesi kânet alel ala veçil iştihad iştihad yolu üzereydi. Vecal hazel kavle min mutakadat ehli sünneti ve bu sözü de ehli sünnetin itikadından saymıştır. Ve makale şerif mevakıf min enne kesirin min ashabina zebu ila enne tilkel münazati lem tekun ala veçil iştihad. Ee, mevakıf şerhi Taftazani'nin sözlerinde bu. Ona değindiriyor İmam Hazretleri. O ne demiş? Asabımızdan pek çoğu bu tartışmaların iştihadi olmadığına gitmiştir. Ve muradu ondan minel asab, asaptan muradı eyyü taifetin huve. Hangi taifedir? Kimdir onlar? Fe inne ehle sünneti hakemu bi hilafi zalike. Bu sözün hilafına ehl sünnet diyor ki o tartışmalar iştihadidir diyor. Şarihin vermiş olduğu açıklama burada yetersizdir. Kemal Merhab konuyu geçti. Kütübül Kavm Esmed ulemasının kitapları meşhunetün bil kavli bil hata. Hata il istihadiyi. İstihadi hata olduğuna dair hüküm verilmekte olur. Dolayısıyla burada Ehlüsünnet'in görüşü Ashab-ı Kiram'ın bir kısmının Hazreti Efendimiz'e karşı çıkması iştihadi bir hata ile olmuştur. Bu söz Ehlüsünnet'in itikadıdır, görüşüdür, anlayışıdır. Kemal Saray Bil Gazali'yi Vel Kadir Bekir ve gayrıma Kadir Bekir ve İmam Gazali ve birçok ulema bunu açıklamıştır. Dolayısıyla fela yecuzu tefsiku muhalifil İmam Ali'nin Hazreti Efendimiz'e karşı çıkanlara fasık demek caiz değildir. Tadliluhum onlara sapık demek caiz değildir. Kadir Kazı Fiş Şifa Şifa Şerif'te kaldı. İmam Gazi diyor ki Kale Malik radıyallahu anh, İmam Malik radıyallahu anh hazır buyurmuş. Men şeteme haden min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından birine söverse o birisi Ebu Bekir'in, isterse Ebu Bekir olsun ve Ömer, Ömer olsun ve Osman Osman ev muaviyete. Ya Muaviye olsun. Ev Ömer bin Amr bin As, Amr bin As olsun hocam İsmail. Hangisi olsa olsun. ve in kâle kânu ala dalâlin ve küfrin tesi ki bu kişiler dalalettedir, küfürdedir derse ile öldürülür. Ve in sebbehum bi gayri haza min meşatemettin nas insanlara sövdüğü, ileri geri konuştuğu şekilde bu küfür ve talat değil de insanların kendi aralarındaki taciz ettiği sözlerle konuşursalar bu durumda nükile nekalen şediden şiddetli şekilde cezalandırılır. İcabında halifenin emriyle dövülür. Felâkûnü muharibu aliyin kefereten kema zâmetil gulâtu miner rafadati. Rafizlerin, azgınların bazılarının dediği gibi asla ve kat'a Azarınıza karşı çıkanlar kafir değillerdir. Ve la kısmeten fasık değillerdir. Cemazeme bazı, bazı insanlar da böyle zannediyorlar. O da doğrudur. Mevla Teala inşallah ehli sünnet itikadını tam anlamaya, tam teslim olmaya bizi muvaffak eylesin. Muhalefet edip de kaymaktan, sapmaktan cümlemizi muhafaza etsin. Sapıklara da fırsat vermesin. Elhamdülillah.